Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Oko 370. godine u Aleksandriji rođen je Klaudije Klaudijan. Jedna od rijetkih činjenica koju možemo reći u njegovom životu jest ta da je on bio zadnji veliki rimski pjesnik. To da je rođen u Aleksandriji nije potpuno pouzdano. Istraživači izlače tu činjenicu iz toga što njegove pjesme su pune opisa Egipta te uspomena o toj zemlji. Klaudijan je u Rim došao oko 396. godine kao mlad čovjek. Klaudije Klaudijan ima rimsko ime, ali znamo da nije bio rođeni rimljanin. Znamo da je dobio vrlo dobro obrazovanje, ali ne znamo tko su mu roditelji za tvrdnje da mu je otac bio carinski službenik ili retor nema dokaza. Kada je došao u Rim, Klaudijan se brzo probio, postao je prijatelj, a možda i klijent moćne obitelji Anicija. Klaudijan je bio poganin, Aniciji su bili jedna od rijetkih senatorskih obitelji koja je bila kršćanska. I tu je Klaudijan dobro izabrao. U Aleksandriji je svjedočio žestokim sukobima pogana i kršćana, a u vrijeme oko njegovog dolaska u Rim car Teodozije na bojnom polju kod rijeke Frigida 5. rujna 394. godine pobjedio trupe uzurpatora Eugenija, kojemu je pomagao Franak Arbogast, važni vojni zapovjednik. I Eugenije i Arbogast bili su pogani i namjeravali su poganstvu vratiti stari status. Što se događalo kod Frigida opisuje Michael Kulikovski u knjizi Rimski ratovi s Gotima. Bitka je bila silovita i Arbogast je bio puno bolji zapovjednik od Teodozija. Ali drugog dana bitke, u onome što kršćani razumljivo smatraju čudom, jak vjetar je zapuhao prema redovima zapadne vojske, zaustavljajući njihova koplja i strijele na putu prema Teodozijevim jedinicama i smanjujući sposobnost zapadnih trupa da se obrane. S vjetrom u leđa Teodozije je pobjedio. Nakon poraza kod Frigida zadnje nade pogana da će vratiti svoj utjecaj su propale. Zato i ne čudi da je Klaudijan odabrao senatorsku kršćansku obitelj za svoje moćne prijatelje i zaštitnike. Kada je na čelo zapadnog dijela carstva koje je imalo središte u Milanu Teodozije postavio svog sina Honorija, Klaudijan je došao na njegov dvor i tamo stekao naklonost Tilihona, važnog vojnog zapovjednika i regenta maloljetnog cara zapada. Klaudijan će za života, za koji ne znamo točno koliko je dugo trajao, jer se pretpostavlja da je umro oko 404. godine, napisao oko 10.000 stihova. Među njima su prigodna dijela poslanice, svadbene pjesme, rušilački epigrami, opisi umjetničkih dijela. Tu su i panegirici u kojima je slavio važne ljude zapadnog carstva, među njima i Stilihona i cara Honorija ali književno su najvažnije tri njegova epa rat s Gildonom, rat s Getima ili Gotima i otmica Prozepine. Ovo zadnje dijelo je zadnje svjedočanstvo u mitu koji je stajao iza jedne od najvećih tajni starog svijeta, eleuzinskih misterija. Eleuzinske dakle, misterije bile su svečanosti koje su se u čast boginje plodnosti i poljoprivrede Demetre održavale u Eleuzini. U središtu te svečanosti bio je mit o otmici Kore, kćerke boginje Demetre, koja se igrala na livadi sa svojim prijateljicama. Koru je oteo bog podzemlja Had, ta meka livada i cvijeće koje raste po njoj izuzetno su važni u eleuzinskim misterijima. Mekana livada je mjesto na koje odlaze inicirani u misterije nakon smrti. Tu livadu je ovako opisao Klaudije Klaudijan u svojoj otmici prozepine. On tu livadu smješta na Siciliju, kod vulkana Etna. Mjesta ljepota nadmašuje cvijeće. Dolina se penje k malom brežuljku i blagim se zavojem obronka diže prema brdašcu. Iz živog plovučca izvire voda što na gibljivoj obali vlažnu oplakuje travu. Šuma hladom grana žarko ublažava sunce. Usred ljeta sebi sigurno daje svježinu. Jele za brodove tu su i čempres što sjena je grobu. Prepun sača, cer i lovor što kaže budućnost. Ovdje šimšir talasa gustom kovrčavom krošnjom. Ovdje se povija bršljan i loza penje po brijestu. Ondje, ne baš daleko, jedno jezero leži. Pergo ga zovu Sikani i lisnate šume ga pašu. Na toj divnoj livadi Korah, kćerka boginje Demetre, igrala se sa svojim prijateljicama. Igru je prekinuo bog kojeg su se svi bojali. On je u svijet živih došao u svojoj strašnoj zaprednji. Klaudijan piše. Zgrozi se Orion. Problijedi Atlant, rzanje čuvši. Šarena para prekriva žuta sunčeva kola i vanjski svijet tad uplaši konje navikle pasti u dugoj tami. Žvale za grizu, zbunjeni sjajnim nebom zbiju se želeću strahu rudu okrenut i u svoj se skroviti vratiti kaos. Ali tad na leđima osjete udare bića. Nauče podnijeti sunce i poput bujce zimske pojure strašni i brži od hitro bačenog koplja. Tako ne leti partsko koplje, ni austar tako ne bije, niti se rasprši misa ozbunjenog uma. Uzde su vruće od krvi, Zrak je okaljan tada smrtnim dahom, okužen pjesak je zatrovan pjenom. Had je tako oteo koru i zatočio u svoj podzemni svijet. Demetra je odgovorila tako što je učinila zemlju neplodnom, Bogovi su morali popustiti. Zeus je natjerao svog brata Hada da pusti koru majci. Ali ona je tijekom boravka u zemlji mrtvih kušala šipak. Zbog toga se nije mogla osloboditi podzemnog svijeta. Demetra je dobila svoju kćer natrag, ali samo na dvije trećine godine. Jednu trećinu godine Kora je morala provesti u podzemlju, kao Hadova supruga, i za to vrijeme nosila ime Perzefona. To je bio temelj eleuzinskih misterija. Klaudije Klaudijan Posljednji veliki rimski pjesnik spjevao je svoj ep o otmici Prozepine oko 396. godine. Tada su već vojnici Alarika, gotskog vođe, opustošili Grčku i razorili Eleuzinu gdje su se održavale te misterije. Tako je završila povijest misterija koje su se održavale svake godine i uvijek završavale 22. dana mjeseca Bojedromiona govori profesorica doktorica Marina miličević pradač socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 22. dana mjeseca Boedromija, nakon što su proveli cijelu tu noć u Rarijskoj e, dolini, obavljala se svetkovina u čast pokojnika. I tu dolazimo do one izravne veze između kulta Demetre i Perzefone, onoga svijeta i svijeta mrtvih. I tada se izlijevala voda iz posebnih e, posuda koje su rađene za eleuzinski kult, zovu se plemohoe, i izlijevala se voda uz uzvike, e, prema nebu se vikalo kiši, a prema zemlji se vikalo začni. A svetkovina je bila u čast pokojnika. I to nam je izravna veza između božice zemlje, božice žita, obrađivanja polja, plodnosti tih istih polja i mrtvih koji su se nalazili pod zemljom. Oni su svi povezani u jedan jedinstveni vjerski kompleks. I nakon toga, 23. dana mjeseca Boedromija bio je zadnji dan misterija. Bilo je naprosto vrijeme da se vrate kući svi oni koji su u njima sudjelovali. Ovaj put sigurni da im je dobro mjesto na onome svijetu osigurano i da će taj težak put koji ih vodi od trenutka smrti pa do ulaska u područja blaženih, e, da će im to omogućiti lozinka i sve one druge tajne upute koje su za putovanje dobili u Eleuzini. I taj stav prema Eleuzini, prema božicama, prema misterijima, prema očekivanjima onoga svijeta što će biti s njima je potrajao gotovo punih 1500 godina od mikenskog vremena pa do kraja četvrtog stoljeća kad je Leuzina konačno razorena. članku o eleuzinskim misterijima u enciklopediji Britanici piše da su se obredi odvijali u telesteriju ili telesterionu ili dvorani inicijacije. Kako to dalje piše u Britanici, nešto se za vrijeme obreda recitiralo, nešto je otkriveno i neka su dijela učinjena. I to je sve što se pouzdano zna o tim misterijima, u kojima je mogao sudjelovati svaki slobodan čovjek iz grčkog svijeta. O misterijima u kojima je kroz njihovu povijest sudjelovalo na milijune ljudi zna se jako malo. najčešće tumačenje leuzinskog mita i poante leuzinskih misterija koje se uopće pojavljuje od antike do danas a danas vrlo često prevladava u knjigama koje govore o Demetri i Perzefoni, to se onako uzima kao normalno tumačenje i opće mjesto, to je da je otmica Perzefone i sama djevojka Perzefona zapravo metafora za promjenu godišnjih doba, i da je otmica Perzefone zapravo predstavlja odlazak žitne djevojke pod zemlju u zimu kad sve zamire i njezin povratak da predstavlja ono vrijeme kad sve raste i priroda ponovno buja nakon zime i tako dalje, a vrhunac bi bila onda žetva kad se žanje zrelo žito u čemu bi sudjelovala majka Demetra koja je sad sretna jer se njezina kći vratila. Ono što mi svi zaboravljamo to je da je to tumačenje, tumačenje kršćanskih otaca, apologeta, iz e, trećeg stoljeća pa i kasnije, počevši od Klementa Aleksandrijskog koji je najviše pisao o tome, onda od Hipolita i drugih, koji su naprosto htjeli eleuzinski mit ogoliti od svake mistike, svake misterije religioznosti i naprosto reći to hrpa ljudi slavi sijanje žita u zemlju, kad zrno odlazi u zemlju, i klijanje žita kad klija iz zemlje i onda žetvu. I u tome nema ništa više od toga. U toj kršćanskoj apologetici vidi se prvo udar na poganska božanstva, naravno, a drugo, na neki način su morali umanjiti prizor i važnost svih onih tisuća ljudi koji su se i dalje svake godine išli inicirati u Elezinu usprkos protestima kršćanskih eh, otaca u to vrijeme. Godine 150. po Kristu u Ateni je rođen Tit Flavije Klement. Njegovi roditelji bili su najvjerojatnije pogani, ali važno je napomenuti da su podaci o Klementovom ranom životu nepouzdani. Zna se da je putovao po Italiji i tamo se školovao u nizu škola. Zatim je putovao po istočnom sredozemlju. Na kršćanstvu ga je preobratio njegov učitelj Pantaenus navodno bivši stoički filozof i prvi zabilježeni voditelj katehetske škole u Aleksandriji u Egiptu. Klement je oko 180. godine na mjestu voditelja škole naslijedio svog mentora. U sljedećih dva desetljeća Klement će postati intelektualni vođa kršćana u Aleksandriji. Dobit će i nadimak Aleksandrijski. On je nastojao povezati kršćanstvo s grčkom filozofijom i polemizirao je s kršćanima koji su bili sumnjičavi prema bilo kakvom intelektualizmu, vodeći se rečenicom svetog Pavla da je Bog kroz Krista učinio mudrost svijeta ludom. Klement Aleksandrijski bio je učitelj važnih ranokršćanskih biskupa, poput Aleksandra biskupa Jeruzalema i crkvenih učitelja i teologa poput Origena. U svom dijelu Protreptikos ili Nagovor, Klement je dao i prikaz boganskih svečanosti, među njima i eleuzinskih misterija. O njegovom mišljenju o tim misterijima dovoljno govori ova rečenica iz dijela nagovor. Ukratko rečeno, i to su misterije, klanja i ukopi. Riječ ukopi odnosi se na činjenicu da su se misterije bavile onima što se događa nakon smrti. Riječ klanje se pak odnosi na ritual žrtvovanja u eleuzinskim misterijima, prvo je svatko onaj tko je htio biti iniciran u njih morao žrtvovati praštića, a na kraju misterija se žrtvovao bik. Klement Aleksandrijski nije bio jedini od crkvenih otaca i učitelja koji je pisao protiv tih misterija. Problem u tom pisanju je to da te misterije nisu opisane niti posve točno, niti su točno rastumačene. A kad pogledamo točno kad se odvijaju pojedini dijelovi i kad je u koji dio godine smješten koji dio mita, onda ćemo vidjeti da je Perzefona oteta u rano proljeće. Ona odlazi u zemlju onda kad sve na svijetu raste. A da se djevojka vraća majci i slave se velike misterije na početku jeseni, kad je zapravo već sve prošlo i kad se spremamo na odlazak biljnoga svijeta, da ne govorimo da se povratak perzefone iz podzemlja slavi u doba kad se sije. Tako da to povezivanje otmice kao sijanja žita i povratka njezino kao klijanja žita prvo se sa godišnjim dobima i sa poljskim radovima uopće ne poklapaju. Što znači da to nema izravne veze na taj način jednostavan način sa poljskim radovima. To je mit i to je kompleks koji ima sasvim e, druge postavke i ono što ćemo danas nazvati mistika samo zbog toga jer su se inicijanti zvali misti prije nego što bi postali epoptes oni koji su vidjeli ta mistika je počiva na nekim drugim temeljima a ne samo na sijanju i klijanju žita ona je izravno povezana sa svijetom mrtvih i sa sudbinom duše na onome svijetu. Ona je izravno povezana sa predođbama koje su vrlo vjerojatno u Grčku došle sa prvim valovima indoevropljana i koje se mogu povezati sa tradicijom šamanizma koju mi povezujemo sa indoeuropskim narodima, a to je ta tradicija da duša putuje prema onom svijetu. Da odlazi točno određenom rutom, putom koji je opisan, na kojem postoje neke prepreke. Za te prepreke treba znati kakve su, treba znati lozinku za sva ona čudovišta koja vrebaju, treba znati lozinku za razgovor sa gospodaricom onog svijeta Perzefonom da bi se moglo ući na te čuvene livade. U 11. pjevanju Homerove Odiseje kralj Itake silazi u carstvo mrtvih, ne bili od proroka Tiresije saznao kako se može vratiti na svoj rodni otok. Do tada je Odisej zbog osvete bogova već godinama lutao svijetom. Bio je u zemlji ždarača lotusa ili lotofaga u kojoj ljudi zbog jedanja lotosa padaju u dugotrajni san. Nakon toga Odisej i njegovi ljudi susreli su Polifema Kiklopa i Poseidonovog sina koji je zarobio Odiseja i njegove ljude i jeo ih i preživjeli njegovi ljudi uspjeli su pobići tako što su se držali za ovnovo i ovčje runo i tako visjeli ispod trbuha tih životinja. Polifema je Odisej oslijepio. Bog mora Poseidon odlučio se osvetiti Odiseju. U borbi protiv kanibala, lestrigonaca, Odisej izgubio 11 od svojih 12 brodova. Na kraju je došao na otok na kojemu je živjela čarobnica Kirka, koja je dio Odisejevih ljudi pretvorila u svinje. Nakon toga Odisej je došao do carstva mrtvih. Prvo je trebao prirediti žrtvu kako bi privukao mrtve. Među njima je trebao biti i prorok Tiresija. Odisejevo prinošenje žrtve mrtvima ovako opisuje Homer u Odiseji. A ja oštri mač od bedra povučem i tada jamu iskopam laka dugačku, ušir i udulj, Okolo jame svima mrtvacima izlijem žrtvu. Najprije mednoga pića, a zatim slatkoga vina, napokon vode i sve to obasuh bijelim brašnom. Pošto se već na obricah i molbama i kad se namolih silnim mrtvacem, tad ovcu i ovna nad jamom onom zakoljem. Crna krvca poteče i duše tada pokojnih ljudi od dozdo iz freba kupice stanu. Nevjeste i mladići, mnogotrpni također starci, nježne djevojčice dođu, što srce im skoro postrada. Dođu koje nekad mjedokovno koplje probolo, s krvavim oružjem dođu, što paduše nekad u boju. Dođu koji odakle i nađu se cičeći strašno okolo one jame, bljedoća me osvoji i strah. Malo je ljudi i bogova u grčkoj mitologiji sišlo u had, svijet mrtvih i vratilo se iz njega. Od bogova u njega su sišli, iz njega se vratili samo Demetra i Dioniz. Od grčkih heroja u zemlju mrtvih sišli su i vratili se samo Heraklo, Tezej i Orfej. Smrtnici su u pravilu nakon odlaska u had tamo i ostajali jedino su se iz zemlje mrtvih uspjeli vratiti Alkestida, Protesilaj i Euridika. Doduše, o Euridici postoje dvije verzije priče. Po jednoj, bogovi su udovoljili Orfejevoj želji da se ona vrati. Prema drugoj, Orfe je trebao ne pogledati Euridiku dok izlazi iz svijeta mrtvih, ali on nije izdržao i pogledao ju je, pa se Euridika morala vratiti u svijet podzemlja. Odisej je bio jedan od smrtnika koji je sišao u svijet mrtvih i iz njega izašao. Odisej uviđa koliko je carstvo mrtvih tumurno mjesto. Najbolje se to vidi kada on u podzemnom svijetu susreće Ahila, najvećeg grčkog junaka po trojom. Njemu Odisej nastoji dati kompliment. Ahil u tome ne vidi smisla. Ahejče, Jakošću prvi, Ahileju Pelejev sine, dođoh od nevolje Amog Tiresiji, ne bil mi rekao kako bih mogao na svoju gredovitu Itaku doći, jer se Ahejskoj još ne približih i još na svoju zemlju ne stupih, već trpim te trpim, a blaženstvom tebi slična nit je bilo, nit bit će čovjeka ikad jer u životu dok biješe ko Boga čašća smo tebe, svi mi Argejci, a sada mogućan ovdje si vlastelj među mrtvacima ti, ni mrtav se ne možeš tužit. Tako mu rečem ja, a on mi odgovori na to. Nemoj, Odisaju dični, što umrijeh tješiti mene. Jer bih volio biti i težak i služiti drugom, koji svojega nema i mutka, te odmala živi, nego mrtvacima vladat sa zemlje što no ih nesta. Odisej se vratio iz svijeta mrtvih. U to je mračno mjesto u kojem bi najbolji od junaka dali sve da se mogu vratiti u svijet živih, makar i kao neugledni ljudi. Eleuzinske misterije davale su čovjeku bolju viziju svijeta nakon smrti. Bez tih misterija, kako je to napisao Veti Agorije pretekstat, pro prokonzul Grčke u 4. stoljeću po Kristu, život bi bio neživljiv. Ta livada koja se spominje u svim tekstovima je očito ta praindoevropska livada ili pašnjak kojim se zamišljalo da izgleda onaj svijet. Taj sloj je vrlo vjerojatno nasjeo na stari neolitički sloj u kojem je žensko božanstvo kao Demetra, tipa Demetre, vodilo glavnu riječ. Ta božica je bila zadužena za svu plodnost. Za plodnost zemlje, za plodnost životinja i za plodnost ljudi. Svinja kao životinja koja se brzo razmnožava i koja kao ni jedna druga kalorijsku vrijednost hrane koju pojede pretvara u salo i meso koji mogu ljude održavati na životu jako dugo je posvećena upravo toj božici plodnosti čija je dužnost bila da to ljudima osigura. Mi je u grčkome svijetu zovemo Demetra. Kako se ona zvala prije dolaska Grka to ne znam. Svinja je posvećena velikoj božici još kod neolitičkih naroda jugoistočne Europe prije dolaska Indoevropljana. I u samoj Eleuzini susreću se taj svijet plodnosti neolitika koji je povezao sve ono što je pod zemljom sa jednom božicom, a pod zemljom je sjeme, pod zemljom su mrtvaci i iz zemlje dolazi sva ona hrana koju nam treba i onda sa djevojkom koja je vladarica svijeta podzemlja čiji put i vlast su možda kasnijeg indoevropskog podrijetla jer ta djevojka je u većini mitova neplodna ona ne donosi ništa ona samo vlada podzemnim svijetom ona kad se vraća vraća se zapravo u suton biljnog svijeta koji polako se povlači sa dolaskom zime. Ona ni tada ne donosi ništa. Had, bog podzemnog svijeta, nije božanstvo koje ima zastrašujući izgled. Had ima bradu poput Zeusa, vrhovnog boga. On je sin Krona i Re i Zeusov je i Poseidonov brat. Prikazuje se kao stariji čovjek mužavne građe i lica. U ruci drži žezlo, granu nara ili rog izobilja. Na nekim je vazama Had prikazan kako odvraća pogled od drugih bogova. Had je odvojen od ovog svijeta. On ne zaboravlja i ne prašta. Iako nema prijeteći izgled, njega se boje. Euripid u tragediji Alkestida ovako opisuje trenutak dolaska Hada. Gle, vodi, vodi mene, ne vidiš li, u dvor mrtvih netko. Had me krilat obrvama mrkim, zjenom crnom gleda. Što smjeraš? Daj me pusti. Naput kakav prejadnak krećem sada. Pustite, pustite me veće. Pridržte me, noga mi kleca, gle hada. Mrak mi mračni na oči se krade. Djeco, djeco, više nema. Nema više maje vaše. Alkestida je bila žena Admeta, kralja Fere u Tesali. Ona je bila prekrasna kćer kralja Pelije. Admet je ubrzo nakon ženitbe trebao umrijeti, ali se Alkestida ponudila da umre umjesto njega. Alkestida je bila jedna od rijetkih smrtnica koje su izašle iz podzemnog svijeta. Da bi ona izašla, Heraklo se morao hrvati sa smrću na njezinom grobu izlaz iz te tmurne smrti stari Grci vidjeli su u eleuzinskim misterijama. Te su misterije bile tajne, ali nešto se sasvim jasno zna. To je slika livade, naglo svjetlo koje bljesne na toj livadi i koje je signal blaženima da su na dobrom putu. Cvijeće koje raste na livadi i šipak koji označava svijet mrtvih. Jedna od najvažnijih točaka mita o otmici Perzefone je trenutak netom prije otmice kad djevojka izlazi na zelenu livadu koja je obrasla cvijećem, bere cvijeće, stavlja cvijeće u košaru koju zovemo kalathos. U tom trenutku otvori se zemlja, i onda znamo izlazi gospodar podzemlja sa svojom crnom kvadrigom, četiri mračna konja i tako dalje i tako dalje. Ono što je važno i što se posebno u ritualu obilježavalo, to je to rano proljetno cvijeće koje je Perzefona brala. Mi znamo točno doba godine, to je rano proljeće i taj ritual se u Eleuzini zvao Perzefonin buket cvjetovi koji se nalaze u tom buketu, to je sve odreda rano proljetno cvijeće. U prvom redu narcis, sunovrat za koji nam mit kaže da ga je Božica stvorila upravo za otmicu. Nadalje hijacint koji nam je danas vrlo teško prevesti. Mi hijacint prevodimo kao zumbul, ali mi nismo uopće sigurni da je antički hijacint zaista zumbul tu je šafran, tu su ljubice i tu su perunike, one male divlje perunike koje rastu po poljima. Ponekad se dodaje ljiljan, ne uvijek, ponekad se dodaju rane ruže, ali ne uvijek. To su cvjetovi koji rastu iz gomolja, koji su najraniji vjesnici proljeća. To nam govori da je djevojka oteta u rano proljeće. I sad se postavlja pitanje kakve veze ima to rano proljeće sa smrću. Ono što znamo iz grčkoga vremena, to je vrijeme što nam je rekao pjesnik Ibik, kad sve raste, ali nema ničega za jelo. Sve su zimske zalihe potrošene i zalihe hrane u smočnicama i zalihe vitamina i svega u tijelima. Nova hrana još nije narasla, još nema novih plodova i oni slabi i nemoćni koji teško izdržavaju, to je vrijeme kad se najviše umiralo. I zapravo rano proljeće je vrijeme najveće krize u godini, kad će oni najslabiji umrijeti. I čini se da je pjesnik Ibik tu zaista u pravu, jer nam ono može poslužiti kao, kao moto da shvatimo zašto bi Otmice Perzefone, njezin odlazak pod zemlju, bio slavljen upravo u to rano proljeće. Eleusinske misterije smatrale su se nedodirljivima i svetima. Svako njihovo parodiranje moglo je čovjeka koštati glave. Alkibijada su zbog optužbe da je sa svojim pijanim i razuzdanim bogataškim društvom parodirao misterije, atenski građani pozvali da se opravda, dok je on vodio vojsku na pohodu po Siciliji. Alkibijed je radije pobjegao nego da se suoči s takvim optužbama velikog pista tragedija Eshila, Atenjani su optužili da je jedan njegov kazališni rekvizit podsjećao na misterije. Eshil se branio da nije znao da je to trebalo biti tajna. Filozofa i pjesnika Diagoru Smela, jednog od prvih poznatih ateista, parodiranje misterija skoro je stajalo glave. Walter Burkert u knjizi Homo Nekans, interpretacije starogačkih žrtvenih obreda i mitova, piše on je svima ispričao misterije, te ih tako učinio podlima i niskima, te one koji su htjeli biti pomazani, odgovorio od njihove nakane. Tajna misterija koju su svi pričali na ulici nije dakle značila sreću i dobitak, nego ništa, poput lažnog zlata koje se za danjeg svjetla pretvara u ugljen. Atenjani su Diagoru osudili na smrt, te ga progonili po čitavom svome kraljevstvu ali eleuzinske misterije i dalje su se slavile, čak do 800. godine nakon Diagorine smrti. Je li Diagoru stigla kazna Atenjana, ne zna se. Možda je Diagora odlučio parodirati misterije zbog svog ateizma, a možda je to učinio jer je Atena u vrijeme Peloponeskog rata zbog pobune protiv nje na Diagorinom rodnom otoku Melu dala što pobiti, što u roblje prodati sve stanovnike tog otoka. Diagora, Alkibijad, Eshil, svi oni nisu bili prijetnja misterijama. Udar na njih došao je znatno kasnije. Udar na Eleuzinu počeo je već ranije kad je pretekstat bio guverner grčkih pokrajina i kad je car Valentinijan naredio da se e, svetište ima zatvori. Onda je pretekstat caru pisao da to nema smisla, jer da su noćne svetkovine u Eleuzini ono što ovaj svijet održava u redu da ne dođe do kaosa i da bi život bio abiotos da ih nema. Abiotos to bi značilo nemoguće za uopće. I u vrijeme kad je kršćanstvo potpuno prevladalo, posljednji pogani, to su bili mahom intelektualci i senatorske klase, oni su se okrenuli Eleuzini kao svojoj posljednjoj majci, zaštitnici, utočištu svoje vjere. Iako je već bila na zalazu, od Teodozijevih zakona znamo da nikakve krvave žrtve nije smjelo biti, jer je Teodozijev zakon strogo zabranio krvave žrtve pod kaznom smrću. Doduše ne znamo niti za jedan slučaj da je netko bio suđen po tom zakonu, ali je zakon to zabranjivao. Tako da jedan dobar dio rituala iz Eleuzine više nije bio u funkciji. Ono što je potencijalni kandidat mogao? Mogao je u tajnim i polutajnim neoplatoničkim krugovima u Ateni dobiti intelektualni opis tih rituala, a možda i neke tajne detalje iz starih spisa koje naravno nije smio javno otkriti, ali koji su bili sačuvani samo za inicirane. Eleuzinske misterije nisu bile jedine misterije starog svijeta. Pored njih bile su najpoznatije one koje su se održavale na Samotraki, stjenovitom otoku na sjeveru Egejskog mora. Samotraka je naseljena još od Neolitika. Grci su na nju došli oko 700. godine prije Krista i spojili su se sa lokalnim tračkim stanovništvom. Na misterijama iz Samotrake štovali su se kabiri. Riječ kabir je semitskog podrijetla i znači gospodar. Kabiri su niža božanstva, njihovo podrijetlo iz Frigije i štovali su ih u Maloj Aziji, po otocima u sjevernoj i središnjoj Grčkoj i Makedoniji. Nekada je kabira vjerojatno bilo bezbroj, ali do razdoblja klasične Grčke njihov se broj smanjio na dva muška i dva ženska. Walter Burkert ovako piše o štovanju kabira. Jednom je jedan grčki interpretator uspostavio neobičnu povezanost između Odiseje i misterija na Samotraki. Govori se da je Odisej bio posvećen na Samotraki. Za to je upotrijebio leukotein veo umjesto vrpce. Jer oni koji su bivali posvećeni na Samotraki, oko donjeg dijela tijela vezivali su grimizne vrpce. Općenito je vjerovanje bilo da bogovi sa Samotrake svoje miste spašavaju od utapanja, po pojedinostima tajnog posvećivanja nije poznato gotovo ništa. Kovanice upućuju samo na jedno. Središnji dio bio je žrtvovanje ovna. Pretpostavlja se da su kabiri sa samotrake čuvali plodnosti moreplovce. Pored toga oni su štitili od nesreće, ali je njihovo djelovanje ovisilo i od mjesta gdje su bili štovani. Tako su na otoku Lemnu bili kovači, u poljoprivrednoj Tesali oni su štitili uzgajivače stoke i vinograde i vinovu lozu. Što se točno događalo na Samotraki gdje je bilo glavno središte štovanja kabira i gdje su se održavale misterije, ne zna se pouzdano. Smatra se samo da je u njima također postojao kult koji je nagovještao besmrtan život. Misterije sa Samotrake doživjele su svoj vrhunac popularnosti nakon smrti Aleksandra Velikog. Kao i Eleuzinske misterije, misterije sa Samotrake doživjele su svoj kraj na kraju starog vijeka. kraj samoga svetišta opisao nam je povjesničar Eunapije, koji je bio poganin upravo u kršćansko vrijeme i koji je jako tugovao za Eleuzinom, Eunapije je sam bio iniciran u misteriji. I on je to ispričao u životu filozofa Maksima i to tako da je događaj koji se zaista dogodio između 394. i 396. godine isprepleo sa proročanstvom o propasti Eleuzine koje je caru Julianu izrekao posljednji, kaže u napije pravi hierofant koji je bio u Eleuzini. E, Unapije kaže da ne smije otkriti njegovo ime, međutim znanost povijesti pretpostavlja da je riječ bila o Nestoriju koji je bio hierofant negdje oko 355. do 380. godine. Njega je posjetio car Julian i on je caru Julijanu prorekao da će nakon njega doći hierofant koji neće imati pravo na to mjesto, jer je već prije bio posvećen drugim bogovima, a jedan, jedna od najsvećanijih zakletvi Eluzinskog hierofanta je bila da nije prije toga posvećen jednom drugom bogu. Prema tome, taj hierofant koji će doći biti će lažan, čak neće biti ni građanin Atene, a posljedica će biti da će svetište biti razoreno za njegova života, a sa svetištem prestati će ištovanje Božica. I tako je i bilo, kaže nam Eunapije dalje. Ime tadašnjeg hirofanta ne smijem kazati. Dovoljno reći da je to bio onaj koji je ovoga pisa inicirao i da je potjecao iz roda Eumolpida. On je bio onaj koji je predvidio uništenje svetišta i propast čitave Grčke. On je u prisutnosti ovoga pisa prorekao da će nakon njega hierofantom postati još netko tko hierofansko prijestolje ni dotaknuti ne bi smio, budući da je taj bio posvećen drugim bogovima i s neizrecivim se zakletvama zakleo da neće predsjedati nikakvim drugim ceremonijama i da će ipak predsjedati, iako čak nije ni građanin Atene, i da će svetišta, toliko je bilo dalekosežno prorokovo znanje o budućem, još za njegova života biti razorena i opustošena, a da će i onaj to živ gledati, prezren zbog svojeg neizmjernog častoljublja i da će štovanje dviju božica prestati još prije njegove smrti i da lišen svoje časti neće ni ostati hirofant dugo živjeti. upravo u to isto vrijeme. Između 394. i 396. godine Alarik i njegovi vizigoti provalili su u Grčku. Provalili su kroz Termopile, zauzeli su Atenu praktički bez borbe, ali nam kažu izvori isto tako da je Alarik Atenu poštedio. I onda su krenuli dalje prema Megari preko Korinske prevlake do Korinta i dalje na Pelopones. udilj pljačkajući cijelim putem, paleći i rušeći. Eunapije nam opisuje kako goti prolaze između ostalog i preko Eleuzine, paleći i pljačkajući, a onda dodaje da za njima nezaustavljivi idu ljudi u crnom, rušeći hramove pogana posvuda a bilo je ovako. Tek što je muškarac iz Tespije, koji je posjedovao stupanj oca u mitrinim misterijima, postao hierofant, alarike je sa svojim barbarima provalio kroz termopile, kao da je pretrčao trkačom stazom, poljem koje su utabali konji. Toliko mu je vrata Grčke otvorila bezbožnost onih koji su se u svojim tamnim haljama s njim nesmetano povlačili. Ali i raspadanje hirofanskih propisa i veza koja su se u njima nalazila. Prvi su put goti s područja Crnog mora provalili u Malu Aziju i na Balkan oko 260. godine. U tim su prodorima došli do Atene gdje je povjesničar Publije Herenije Deksip okupio oko 2000 sugrađana i obranio Atenu od napada. Godine 268. u bici kod Najsusa, današnjeg Niša, car Klaudije II. predvodio rimsku vojsku u pobjedi nad Gotima i tako je slomljena ta gotska invazija stoljeće kasnije Goti će biti ti koji će odnijeti pobjedu nad Rimom. Godine 378. kod Hadrianopolisa u na samom jugu Balkanskog poluotoka gotska vojska pobjedit će Rimsku. Goti pod vodstvom Fritigerna pobiće na tom bojnom polju oko 40.000 rimskih vojnika. Među poginulima bit će i car Valens. Francuski povjesničar Victor Dury o važnosti bitke kod Hadrianapolisa napisao je ove riječi. Mogli smo se zaustaviti i ovdje, jer od Rima nije ostalo ništa. Vjerovanja, ustanove, kurije, vojne udruge, umjetnost, književnost, sve je nestalo. Goti i Rim su nakon te bitke sklopili mir. Novi car istočnog dijela carstva Teodozije, zadnji veliki rimski car i Goti sklopili su sporazum prema kojemu bi Goti se trebali naseliti na područje carstva i dati svoj prilog njegovoj obrani. Za uzvrat oni su trebali dobiti godišnju donaciju hrani. Mir neće dugo trajati. Nakon smrti cara Teodozija 395. Vizigot ili zapadni goti, predvođeni Alarikom, krenuće pod izlikom da nisu dobili godišnju donaciju hrani u napad na Konstantinopolis, sjedište istočnog dijela carstva. Prodor prema tom gradu zaustavile su rimske trupe. Alarikovi goti onda su se okrenuli prema zapadu. Na kraju će oni poharati središte zapadnog dijela carstva. 24. kolovoza 410. godine Alarikovi saveznici unutar Rima otvorili su vrata tog grada i Goti su ušli u njega. Nastupilo je trodnevno pljačkanje Rima, koji nije već 800 godina pao u ruke osvajača. Rim se nikada nije oporavio od te pljačke. 15 godina prije te pljačke Alarik je sa svojim gotima ušao u Atenu. Nju nije dirao, ali su zato stradali Pirej, Atenska luka i grčki gradovi Korint, Megara, Arg i Sparta. Pored toga, Alarikove trupe omogućile su i razaranja poganskih svetišta. Iza njih su išli oni ljudi u crnom koje spominje Eunapije, govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Ljudi u crnom o kojima govore u napije, to su monasi iz pustinje koji su išli za gotima i iskoristili priliku da jednom zauvijek obračunaju sa slavnim svetištima poganske religije. Tada je slavna Eleuzina srušena do temelja da se nikad više ne ne podigne. I to što danas kao spomenike vidimo Eleuzinu na razini temelja sačuvanu ili Asklepijevo svetište u Epidauru sačuvano na razini temelja. To nisu nezgode protoka vremena, to je rušenje u jednom trenutku kad su monasi shvatili da za Alarikovom vojskom oni mogu završiti stvar do kraja. Međutim, to ne znači da je štovanje dvije božice zauvijek prekinuto u srcima onih koji su i dalje mislili da se oko tog štovanja okriče zapravo funkcioniranje cijeloga svijeta. Naravno da su oni potpunu propast Eleuzine shvatili kao šok ali moramo dodati i to da su sva svetišta zatvorena bila potpuno još od 392. Da su sve noćne svetkovine u Grčkoj bile zabranjene već od 380. godina. Tako da u samoj Eleuzini nije bilo Bog zna što za zatvaranje i rušenje jer je to već sve odavno potaracano, ali simbol Eleuzine e, mora da je ostao u njihovim dušama zato jer posljednji spomen mita o Demetri i Perzefoni nalazimo upravo negdje u to vrijeme, oko 396. godine kod pjesnika Klaudija Klaudijana na latinskom. Ep Otmica prozirpine nažalost je nedovršen. Ali ne možemo se oteti dojmu da je Klaudija Klaudijan posljednji veliki pjesnik staroga Rima zapravo želio sačuvati spomen na mit